Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1095. U talijanskom gradu Pjačenziju održava se veliki crkveni koncil, kojem predsjedava papa Urban II. Taj je koncil bio prvi međunarodni crkveni skup koji je održao taj papa koji je izabran 1088. godine. Na njemu je Urban II. učvrstio svoju moć. U Pjačenci koncil je odobrio njegova pravila koje su dodatno učvrstila položaj reformske struje u crkvi. Dodatno je ojačana osuda Simonije, prakse prodaje ili kupnje crkvenih položaja ili beneficija. Raspravljalo se o učvršćenju morala svećenstva, ali i o pravima i grijesima vladara, osobito o ponašanju cara Svetog Rimskog carstva Henrika IV. i preljubu francuskog kralja Filipa I. Debelog. Ali taj će koncil ostati zapamćen po nečemu puno značajnijem. Pored crkvenih izaslanika tog ožujka 1095. u Pjačencu su došli zaslanici Bizanskog cara, John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Situacija u Anadoliji bila je puno bolja nego što je to ikada bila. Nakon bitke kod Mancikerta i vraćanje Male Azije činilo se kao udaljena mogućnost, ali sve je to bilo nemoguće bez vojne pomoći sa zapada. Pjačenca se činila kao najbolje mjesto da se to kaže. Bizanski glasnogovornici dobro su odradili svoj posao, nisu naglašavali nagrade koje se mogu osvojiti već vjersku stranu poziva. Patnje kršćanskih zajednica istoka, pad Male Azije pred Turskom plimom, prisutnost nevjerničkih vojski na samim vratima Carigrada i blizina prijetnje ne samo carstvu, već i samom kršćanstvu. Urban je na koncilu u Pjačenci potaknuo mnoge da obećaju pomoć bizanskom caru Aleksiju Komnenu. Urban nije na tome stao. Njegov će odgovor biti puno ambiciozniji nego što je itko očekivao. Aleksije Komnen očekivao je vojnu pomoć. Urban će mu brzo dati nešto puno više. Poziv na sveti rat protiv nevjernika. Papa Urban II. sazvao je novi koncil. Datum njegovog održavanja trebao je biti 18. studenog te 1095. godine. U kasno ljeto Urban je stigao u Francusku. 11. kolovoza bio je u Lepuju. Iz njega je poslao pismo francuskim biskupima da se okupe u Klarmonu. Nakon toga Urban se uputio prema Provenci gdje je proveo rujan. Nakon toga krenuo je prema Lyonu i Burgundiji. U listopadu je došao i u Klini, samostan na čijem je čelu kao prior bio nekih četiri godine. Klini je jedan od najvažnijih samostana u Europi. Iz njega je krenuo reformski pokret, čiji je dio bio i sam Urban II. U studenom je Urban došao u Clermont, mjesto u središnjoj Francuskoj zapadno od Liona. Tamo je 18. studenog počeo koncil koji će potrati do 28. tog mjeseca. Održavao se u katedrali i na njemu su donesene neke važne odluke ponovljene su uredbe protiv ženitbe svećenika, te protiv Simonije. Ponovno je govoreno protiv toga da svjetovni vladari i moćnici imenuju svećenike i biskupe. Podržana je institucija Božijeg primirja. Kralj Filip I debeli ekskomuniciran je iz crkve zbog preljuba. Iz crkve je izbačen i biskup Liona. Ta je biskupija postala nadređena biskupijama u Senu i Rensu. To nije bilo sve. Za utorak 27. studenog 1995. Papa je najavio održavanje javne sjednice na kojoj će dati važnu objavu. Steven Ranciman u prvom tomu svoje povijesti križarskih ratova piše. Četiri suvremena kroničara izvijestila su o papinim riječima. Jedan od njih, Robert Redovnik, tvrdi da bio prisutan na tome sastanku. Bodrio Dola i Fulche od Šartra pišu kao da su bili prisutni. Četvrti, Gilbert od Nožana, vjerojatno je svoju verziju utemeljio na svjedočenju iz druge ruke. Nitko od njih ne tvrdi da daje točan izvještaj. Svaki od njih pisao je svoju kroniku nekoliko godina kasnije i obojio ju je prema događajima koji su se nakon toga dogodili. Mi samo otprilike možemo znati što je Urban zapravo rekao. Čini se da je počeo svoj govor govoreći slušateljima o nužnosti pomaganja braći na istoku. Istočno kršćanstvo obratilo se za pomoć jer Turci napreduju u srce kršćanskih zemalja, zlostavljaju stanovnike i obeščašćuju njihova svetišta, ali nije samo govorio o Bizantu. Naglasio je posebnu svetost Jeruzalema i opisao je patnje hodočasnika koji su tamo putovali. Urban II, njegovo svjetovno ime je Odon, rođen je oko 1035. godine u francuskoj pokrajini u Šampanji. Roditelji su mu bili plemići, pohađao je škole u Soissonu i Remsu. Zaredio se i uzeo mjesto arhiđakona u remskoj djecezi, tada jednoj od najvažnijih u Francuskoj. Arhiđakon je bio zaređeni svećenik koji je pomagao biskupu u administrativnim poslovima biskupije. Odon je na tom položaju bio do oko 1067. godine. Nakon toga je otišao u redovnike i oko 1070. do 1074. bio je prior samostalna u Kliniju. Steven Ranciman ovako opisuje Urbana drugog. Bio je impresivan muškarac, visok sa zgodnim bradatim licem, učtivih manira i uvjerljivoga govora. Ako mu je nedostajala vatra i usmjerenost prema cilju koju je imao Grgor VII, nadmašivao je to širinom vizije i umjećem sposobnosti upravljanja ljudima. Nije bio ponosan ni nepopustljiv poput Grgura, ali nije bio ni slab. Zbog odanosti papi i svojim vjerovanjima pretrpio je utamničenje u Njemačkoj, kojemu je priredio Henrik IV, Mogao je biti oštar i nepopustljiv, ali je više volio biti blag. Godine 1079. i od Klinija poslao ga u Rim. Tamo ga je papa Grgur VII, ključni čovjek papinske reforme, imenovao za biskupa Ostije i kardinala. Papama Grguru VII i Viktoru III Odon je bio važan suradnik, žestoki pobornik reformi u crkvi i pobornik primata crkve na svjetovnom vlašću. Suparnik Grgura VII, car Henrik IV za papu je 1080. imenovao Gibera od Ravene, koji je uzeo ime Klement III zadnjih pet godina Grgurovog papinstva i svih dvije godine Viktorovog papinstva Klement je bio protupapa. Odona je reformska struja za papu izabrala 12. ožujka 1088. Kao papa Urban II. suočio se s teškom situacijom. Nju ovako opisuje Steven Ranciman. Mogao je sigurno živjeti samo na normanskom teritoriju, ali normani su bili sebični, nepouzdani saveznici. Rim je držao protupapa Guibert. Urban je mogao prodrijeti u predgrađa Rima, ali nije mogao dalje, a ne izazove krvoproliće. To on nije htio izazvati. Dalje na sjeveru čvrsto ga je podupirala Matilda od Toskane sa svojim golemim imanjima. Godine 1089. ona je ojačala svoj položaj i ciničnim brakom s njemačkim princem Velfom od Bavarske, dječakom koji je od nje bio upola mlađi. Ali 1091. njezine trupe Henrik IV. porazio kod Trizontaja. Sada je Henrik bio na vrhuncu moći. Okrunjen za cara od protupape, sada je on bio gospodar Njemačke i triumfirao je na sjeveru Italije. Papa s tako nesigurnim položajem kao što je to bio Urban II, nije se mogao nadati da će ga ljudi slušati. Sve do svoje smrti 1099. Urban II. će slomiti protupapu Klementa III. i učvrstiti reformsku struju u crkvi. U tome će se sukobljavati s moćnim carem Svetog Rimskog carstva Henrikom IV. i dijelom crkve koji je bio vjeran tom caru. Ali malo po malo Urban će postajati sve moćniji i utjecajniji. Do 1095. postaće duhovni gospodar zapadnog kršćanstva. I to je bilo dosta da bude zapamćeno ali tek riječi koje je izgovorio u Klarmonu tog 27. studenog 1995. osigurat će mu jedinstveno mjesto u povijesti. Grgur VII zagovarao je potrebu da se krene u rat kako bi se pomoglo kršćanima na istoku. On je 1074. skovao plan da sam povede vojsku koja ne samo da bi pomogla Bizantu, već bi i prodrla do Jeruzalema i Kristovog groba. Taj je plan podrazumijevao papino vodstvo u cijelom kršćanskom svijetu. Vodstvo ne samo duhovno, već i svjetovno, te vodstvo i u zapadnom i u istočnom kršćanstvu. Od tog plana nije bilo ništa ali Urban II, blizak suradnik Grgura VII, znao je za njega. U Klarmonu papa Urban II javno je obznanio svoj plan. Steven Ranciman piše. Nakon što je oslikao sumornu situaciju na istoku, on je uputio veliki poziv. Neka zapadno kršćanstvo odmaršira u pomoć istoku. I bogati i siromašni trebaju poći na taj pohod. Trebaju prestati s ubijanjem jedni drugih i umjesto toga trebaju voditi pravedan rat, raditi Boži posao i Bog će ih voditi. Oni koji poginu u bici dobit će odrješenje i oprost od grijeha. Život je ovdje zao i jadan. Ljudi iscrpljuju do uništenja svoja tijela i duše. Ovdje su siromašni i nesretni. Tamo će biti radosni, bogati i istinski prijatelji Božji. Ne smije biti odlaganja. Neka budu spremni krenuti kad dođe ljeto i neka im Bog bude vodič. Urban je vjerojatno u tom govoru pokazao svoju govorničku vještinu. Njegov govor prekidali su okupljeni svećenici i narod. Najčešće se prekidalo povicima Bog to hoće. Odmah nakon kraja govora ustao je biskup od Pio, došao do pape, kleknuo pred njim i zamolio da bude prvi koji će krenuti u tu svetu ekspediciju. Nakon njega stotine ljudi učinili su isto. Urban II. tako je pozvao na ekspediciju na istok. Bio je to poziv na prvi križarski pohod. Christopher Tierman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih ratova piše. Urban je pozvao na pokornički sveti rat, a ne, kako su mnogi smatrali, specifično naoružano hodočašće. Ne postoji autentično izvješće o govoru u Clermont, no jeruzalemska odredba s koncila i Urbanova očuvana pisma iz toga vremena naglašavaju duhovno zaslužnu vremenitu svrhu pohoda, oslobađanje istočnih crkava i jeruzalemske crkve. Metoda koja se u tu svrhu imala upotrijebiti bila je jednoglasno vojnička. Godinu dana kasnije redovnicima u Valembrosi iznio je svoju nadu da će vitezovi koji su krenuli u pohod svojim oružjem možda moći zauzdati divljaštvo Saracena i kršćanima vratiti njihovu prijašnju slobodu. Urban II. pozvao je na križarski pohod 27. studenog 1095. Kao što je to on u govoru u Klarmonu zaželio, u ljeto sljedeće 1096. u mjesecu kolovozu prve križarske snage krenule su prema istoku. Tako je počeo prvi križarski pohod, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, ta vjerska gorljivost, taj vjerski žar koji je bio karakterističan za sve društvene slojeve, svitio se na svim razinama i papinom pozivu, dakle, koji je onda bio razglašen na svim razinama, jer su kako i svećenici po e, župama e, dobili informaciju o, čemu je riječ e, i kako prenosili svoje, svoje je izazvao doista pravu tu silnu želju da se ispuni ne nešto što je bila politička volja, pa čak i neki izrečeni ideal duhovnoga e, vođe zapadnog kršćanstva, što je papa do toga vremena u svakom slučaju e, već bio, nego da se ispuni ono što su doista ljudi toga vremena e, osjećali, dakle Božja volja i možda to najbolje ilustrira poklič kojim su kretali u cijeli taj pohod Deus lo volt, Bog tako hoće. Uvijek to treba sagledavati iz te perspektive. Dakle, ljudi onoga vremena, pogotovo dakle, iz nižih društvenih slojeva, E, su smatrali kako ispunjavaju Božu volju i ako je to tako, a tako mora biti, e, jer u konačnici percepcija je bila da treba nešto što je nekoć bilo kršćansko opet vratiti u okrilje kršćanstva, da se ne može dogoditi da to tako i ne bude, jer to je doista Božja, Božja volja. Jasno, na one višoj razini profesionalni ratnici e, su kako bili svjesni toga što znači prvo cijeli taj pokret, cijeli taj e, pohod, da je on e, suočen sa nizom problema, dakle, čisto praktične, logističke naravi i još jedna važna činjenica se e, s prvim križarskim ratom ili pohodom treba istaknuti, to je da niti jedna okrunjena glava se nije priključila, što zapravo samo pokazuje koliko su u samome startu bili nesigurni u ishod svega toga, a oni sebi nisu mogli baš priuštiti pogreške. E, ne stoga što bi e, recimo možda e, izgubili glavu na tome pohodu, nego zato što bi neuspjeh potkopao njihov autoritet u vremenu kada su ga tek počeli izgrađivati. Dakle, E, jačanje središnje vladarske e, vlasti se još nastavlja otprilike dva stoljeća kasnije. Praktički tek u 13. stoljeću vladari na srednjovjekovnom zapadu su postigli onaj stupanj e, centralizacije svoje države i snaženja svoje vlasti da su mogli biti, rekli bi se, gospodari svojih kraljevstva. U ovome vremenu još to nije tako. Nakon koncila u Klarmonu broj onih koji su odlučili krenuti u križarski pohod bio je velik. Urban je zaželio da pohod bude pod nadzorom crkve. Za svog legata na pohodu odabrao je Ademara de Monteja, biskupa od Lepija, Urban je pak nastavio propagirati odlazak u križarski pohod. To su radili i biskupi koji su dobili jasne naputke kako to raditi. Sam pak Urban bio je neumoran u propovjedanju pohoda. Iz Klermona je otišao 2. prosinca 1095. Božić je proveo u Limožu, u čijoj katedrali propovjedao križarskom pohodu. U ožiku 1096. bio je u Turu gdje je održao i koncil. Jedne je nedelje, pored Tura, na jednoj livadi na obali rijeke pozvao vjernike i održao im dugu propovjed u kojoj je pozvao sve da se pokaju i krenu na križarski pohod. Do kolovoza papa je bio u Francuskoj. Cijelo je vrijeme propovjedao odlazak u svetu zemlju. Onda je prešao Alpe i došao u Italiju. U rujnu Urban je uputio gradu Bolonji pismo u kojem je pisalo. Tko god samo iz pobožnosti, a ne da bi stekao čast ili novac, ode u Jeruzalem da oslobodi Božju crkvu, može to putovanje zamijeniti za čitavu pokoru. 12 mjeseci nakon Klarmona između 70 i 80 tisuća ljudi krenulo je na križarski pohod. Najviše ljudi je došlo iz polumjeseca koji se protezao od Dordonje na jugozapadu Francuske do Flandrije u današnjoj Belgiji na sjeveroistoku. Znatne skupine križara došle su iz Languedoka, Provanse, Burgundije, svih dijelova Francuske, ali i zapadne Njemačke i Italije. Tako veliki broj križara ponukao je Urbana da regulira status tih ljudi. Već nakon Clermona počeli su se stvarati obrisi te regulacije. Steven Ranciman piše. Svjetovno vlasništvo sudionika pohoda trebalo je biti stavljeno pod zaštitu crkve za vrijeme njihova boravka u ratu. Lokalni biskup trebao je biti odgovoran za njegovo čuvanje i morao ga je vratiti netaknuto kada se ratnik vrati kući. Svaki član pohoda trebao je nositi znak križa, simbol svoje predanosti. Križ od crvenog materijala trebao je biti ušiven u rame njegova ogrtača. Svatko tko je uzeo križ trebao je otići u Jeruzalem. Ako se vrati prerano ili ne ode, trebao je biti ekskomuniciran. Svećenici i redovnici nisu smjeli uzeti križ bez dopuštenja svog biskupa ili opata. Stari i bolesni trebali su biti odgovoreni od pokušaja da odu na pohod i nitko nije trebao na njega krenuti, a da ne porazgovara sa svojim duhovnim savjetnikom. 1. prosinca 1095. dok je Urban II. još bio u Klarmonu, pohodu se pridružio grof Raimonu Tuluza, jedan od najmoćnijih francuskih plemića. Pored njega u pohod se javio i veliki broj njemu podređenih plemića i članova obitelji. Mnogi drugi plemići također su se pridružili pohodu, ali prvi koji su najgorljivije krenuli na pohod nisu bili vitezovi plemići. Oni koji su najprije krenuli prema svetoj zemlji bili su siromašni, koje je poveo Petar Pustinjak. S druge strane, jasno, pohod je ipak bio usmjeren prema toj e, velikaškoj, pod navodnicima, feudalnoj e, eliti, koja s obzirom na mirnije prilike Europe onoga vremena je sada trebala tražiti negdje drugdje svoje prilike i za osobno napredovanje, a u konačnici i za osnaživanje vlastitoga statusa kao elite. Treba opet naglasiti da čak i kada je riječ bilo o nepravoj križarskoj vojsci, dakle koju su sačinjavali profesionalni ratnici, da je ona imala jako velik broj tih neborbenih pripadnika, što je čak i bilo običajno E, za ono vrijeme, dakle da se i neborbeni kadar priključuje vojsci, dakle iz različitih razloga pružajući usluge e, ili već e, ako bi se stvorila dobra prilika da je za sebe ostvari neku dodatnu, dodatnu egzistenciju. Sad doista taj takozvani pučki križarski pokret je prethodio i ovaj pravoj vojni, dakle pravome oružanome, oružanome pohodu nekoliko mjeseci. Dakle, oni su se već e, bili premili e, u prolje, kasno proljeće 1996. E, godine. Vođe mi je bio jedan pustinjak iz Amijena, dakle u izvorima nosi nadima pustinjak Petar Pustinjak i njima da duše se nisu pridružili samo dakle obični ljudi, Petru Pustinjaku i njegove glavnoj e, pratnji, recimo to tako njegovome, njegovome stožiru, nego i mnogi e, niži vazali, niži plemići e, koji su bili jednako poneseni dakle i borbenim vjerskim žarom koliko je time da evo ostvare nešto što nisu mogli u svojim sredinama ostvariti dakle neku bolju, bolju egzistenciju. Problem je doista bio u tom što najveći dio E, ljudi, dakle koji su pratili Petra Pustinjaka, nije pripadao tome e, borbenome ratničkome e, svoju, što su vrlo slabo poznavali vojnu taktiku ili gotovo uopće. Dakle, imao je u sebe Petar Pustinjak nekolicinu plemića koji su se razumjeli u ratnički zanat, ali to je jednostavno bilo premalo i bili su i slabo naoruženi i zapravo više su nalikovali na rulju koja se kreće poput kakve e, plime ili kakve e, lavine sa nekom idejom, nekom predođbom o tomu što trebaju učiniti, ali ne kako će to učiniti, nisu uopće da kako poznavali niti političke realnosti prostora na e, koji su odlazili, a još ponemanje što će ih tamo dočekati i kako će doista se stvari razvijati. Nisu samo papa Urban II i njemu vjerno svećenstvo propovjedali odlazak u križarski pohod. Važnu ulogu u pozivanju ljudi imali su propovjednici i pustinjaci poput Roberta od Arbrisela. Ali najvažniji propovjednik prvog križarskog pohoda bio Petar zvani pustinjak. On je rođen vjerojatno oko 1050. godine, vjerojatno u Amjanu. Petar je vjerojatno oko 1093. pokušao posjetiti svetu zemlju kao hodočasnik. Kada je papa 1095. u Clermontu pozvao na križarski križarski pohod, Petar je počeo propovijedati i putovati po Francuskoj. Krenuo je iz Berija u središnjoj Francuskoj preko Šampanje i niz dolinu rijeke Meze došao je do Kelna. U svibnju 1096. Petar će ljude koji su mu se pridružili, a bila je riječ o desetinama tisuća, povesti preko Europe u Carigrad. Tog najuspješnijeg propovjednika križarskog pohoda ovako opisuje Steven Ranciman. Petar je bio postariji čovjek, rođen negdje oko Amijana. Vjerojatno je pokušao otići u hodočašću u Jeruzalem, ali bio je zlostavljan od Turaka i morao se vratiti. Njegovi suvremenici zvali su ga Mali Petar, ali kasnije mu je pustinjakov plašt koji je nosio donio nadimak pustinjak, po kojem je bolje znan u povijesti. Bio je nizak muškarac, crnomanjast, s dugim i mršavim licem koje je nalikovalo na magarca, kojeg je uvijek jahao i koji je bio poštovan gotovo poput njega. Hodao je bosonog, njegova odjeća bila je prljava. Nije jeo niti kruh, niti meso, već ribu i pio je vino. Usprko svome niskome podrijetlu imao je moć pokrenuti ljude. Što god je rekao ili učinio, govori nam Giber od Nožana, koji ga je osobno znao, činilo se napula božanski. papi Urbanu drugom nije promaklo ono što je pokrenuo Petar Pustinjak. Izravna papina reakcija na taj pohod nije sačuvana, ali iz pisma gradu Bolonji jasno je da Urban nije blagonaklono gledao na taj neorganizirani pohod. U poranju ti Petrovi križari počinili su niz pokolja nad židovima, koje su krivili za razapinjanje Krista. U tom pokolju aktivno će sudjelovati i lokalni plemići, poput grofa Emiha. On se pridružio svjetini u napadu na židove jer je u pljački našao korist. A s obzirom da se car Hendrik IV. protivio tim pogromima nad židovima, Emih je i na taj način upućivao izazov svom vladaru. Za razliku od Petrovih križara, regularne križarske vojne trupe, koje će krenuti nakon tog pohoda, neće sudjelovati u tim pokoljima. Neorganiziranost tog Petrovog pohoda plašila je mnoge. Ta je neorganiziranost dovela i do konačne katastrofe Petrovog narodnog križarskog pohoda. da su da kako vladari država koje su stajali njima na e, putu ih promatrali sa velikim zazorom i gotovo strahom pokazuje i primjer recimo Ugorsko-Hrvatskog kralja. Kolomana koji u prvi čas nije bio niti spreman propustiti, pa onda nekako nije mogao to izbjeći, jasno jer nisu postojali sustavi kontrole na granicama kao što danas e, postoje, pa onda je bilo pitanje kako ih e, smjestiti, kako im pružiti određenu logističku e, potporu i još važnije kako ih spriječiti u tomu da e, se sami ne odaju e, nekim nedozvoljenim djelatnostima poput recimo pljački prostora kojima se kreću i kada je nekako to uspješno riješio sigurno je i tekako odahnuo kada je čuo da su ti pučki križari onda prešli ipak na prostor koji više nije pod njegovom kontrolom jednak zazor jednak problem su izazivali i samo bizanskome e, caru koji nije bio da kako e, oduševljen, najblaže se može reći, činjenicom što mu dolazi takav broj ljudi, to su bili deseci tisuća, od kojih e, zapravo nije mogao imati nikakve konkretne koristi, dakle koji nisu bili ratnici, slabo naoružani, kojima je glavno oružje bila njihova vjera, čak je napravio ono što je mogao, dakle pružio im je Eh, logističku potporu, djelomice čak uz hranu, jasno, i određeno naružanje. i eh, ono što je bilo jako važno uvijek kada su u pitanju vojni pohodi i konkretne informacije eh, s terena, međutim to je slabo vrijedilo i Petar Pustinjak više nije bio gospodar situacije, niti on nije mogao svoje sljedbenike spriječiti u tomu da ispune ono što su htjeli ispuniti, dakle zapravo doći do sve e, svete zemlje i osloboditi ta područja od e, muslimanske e, vlasti. Jednostavno i on sam bio ponesen svime time, međutim vrlo brzo, dakle oni su kretali kroz Malu Aziju, išli su zapravo direktno već je bio problem na samome početku kod, kod Nikeje. Dakle, prostor eh, sjeverozapadne Male Azije. Tu su već eh, naišli na žestok, eh, žestok otpor, vidjelo se koliko su neefikasni i zapravo vrlo brzo su doživjeli takav poraz od kojega se više nisu mogli oporaviti, njihove iluzije su bile raspršene. Petar Pustinjak i njegovi križari napustili su Keln 20. travnja 1996. Tada ih je bilo oko 20 tisuća. Kada su došli na Balkan, njihova kolona bila je duga i do kilometar i pol. Prevaljivali su od 27 do 40 km na dan, ovisno o cestama i načinu prijevoza. Većina ih je išla pješice, manji broj je jahao. Petar je bio na svom magarcu. Svuda kuda su prošli donijeli su nered. U drugom tjednu lipnja opljačkali su Zemun. Bizanski car i njegovi ljudi vidjeli su opasnost koju donose ti križari. Upravitelj Niketa te je križare kod Niša silom natjerao da se kako tako ponašaju. Bizanski namjesnici preuzeli su taktiku da ih stalno tjeraju na put, da ne ostanu na jednom mjestu duže od tri dana. U Carigrad ta je vojska došla kolovo kolovoza 1096. Tamo ih car nije dugo htio trpjeti. Prebačeni su u Malu Aziju i tamo su se utvrdili u utvrdi Kibota, gdje je bizanski car obično držao plaćeničku vojsku. Za mnoge sudionike tog pohoda on je bio nešto puno bolje od života koji su vodili prije odlaska na taj pohod. Steven Ranciman piše. Život je za seljaka u sjeverozapadnoj Europi bio sumuran i nesiguran. Dobar dio zemlje prestao se obrađivati zbog barbarskih invazija i vikinških prepada. Nasipi su bili razrušeni i rijeke i more poplavili su polja. Plemići su se često protivili krčenju šuma, jer su u njima lovili svoj plijen. Sela, nezaštićena plemićevim dvorcem, bila su izložena pljački ili paljevini od strane odmetnika ili vojnika koji su vodili sitne građanske ratove. Na ovoj zemlji Prema Robertu Redovniku, rekao je Urbanu u Klermonu, teško da možete nahraniti stanovnike. To je razlog zašto vi iskoristite sva svoja dobra i pobudite beskrajne ratove među sobom. Nedavne godine bile su posebno teške. Nakon poplave i pošasti iz 1994. uslijedila je suša i glad iz 1995. Ljudima koji su se pridružili Petru, takav se svijet činio puno lošim od odlaska u rat kako bi se vratila sveta zemlja. Ali toj neorganiziranoj svjetini koju je pratio samo dio vitezova i ratnika, kraj je došao u Maloj Aziji. Za većinu je bilo bolje da su ostali kod kuće. Vojska selđučkog sultana Kilidž Arslana prvo je zauzela utvrdu Serigordo kod Nikeje, koju su Petrovi križari uspjeli zauzeti. Onda je na putu od Kibota prema Nikeji došao kraj. Njega ovako pisuje Steven Runciman. Jedva tri milje od tabora, gdje je cesta od Nikeje ušla u usku šumovitu dolinu, pored sela zvanog Drakon, Turci su čekali u zasjedi. Križari su bučno i nemarno marširali. Vitezovi na konjima bili su na čelu. Odjednom je pljusak strijelica i šume ubio ili ranio konje. Kako su oni jurnuli u neredu, zbacujući svoje jahače, Turci su napali. Konjica koju su progonili Turci zaletjela se na pješaštvu. Mnogi od vitezova borili su se hrabro, ali nisu mogli zaustaviti paniku koja je zgrabila vojsku. U nekoliko minuta cijelo je mnoštvo u potpunom neredu bježalo prema kibotu. Nakon Petrovog pohoda prema Maloj Aziji i Carigradu valjali su se i drugi slični pohodi. Sada su vladari bili spremni na njih. Pohod koji je vodio propovjednik Gočalk uništio je ugarsko-hrvatski kralj Koloman. Kod Nistre u Češkoj vladareve snage raspršile su sličan pohod nakon što su narodni križari započeli novi pogrom židova. Svi ovi pohodi pokazali su da loše odabrane i fanatizirane pristaše ne mogu vratiti svetu zemlju. Za uspjeh su bili potrebni vitezovi, ujedinjeno i profesionalno vojno vodstvo te poštivanje protivnika. Drugi nalet križara bio je puno ozbiljniji. Njega su predvodili teško oklopljeni europski vitezovi. Njihovu pak udarnu jezgru činili su najbolji ratnici tadašnje Europe, normanski vitezovi. Dakle, doista pretežu velikaši e, koji su potjecali s prostora Francuske, dakle ima ih iz toga normanskog područja u južnoj Italiji i nešto ima zapravo e, velikaša koji su potpadali pod sveto e, rimsko carstvo, dakle konačnici i reklo bi se onaj koji je postao i lider križara u svetoj e, zemlji, dakle Gottfried Bujonski je pripadao u tom taj e, svetorimski prostor. Što se tiče dakle Normana, e, oni su doista tijekom cijelog 11. stoljeća bili najpropulzivniji, najaktivniji u različitim aranžmanima što se tiče osvajanja i doista to ima veze i s činjenicom što E, prostor s kojega su dolazili, dakle, normansko vojstvo je nudilo ograničene mogućnosti, međutim, oni su bili u ovom, e, u ovom konkretnom slučaju i osobno zainteresirani. Dakle, riječ je i o potomcima Roberta Giskara, dakle, koji je itekako imao kontakte e, s Bizantom početkom 80. godina 11. E, stoljeća on se čak još i tekako zanosio e, s idejom da i znatne prostore Bizanta stavi pod svoju vlast, njemu to uspjelo. Međutim, ta ideja je i tekako živjela i Bojmund Tarenski kao očev sin je i tekako imao tu želju, dakle, da ostvari ono što otac nije uspio, možda ne na onaj način kao što je to Robert mislio, u svakom slučaju e, ipak da se ostvari cilj da e, normani steknu i područja e, na tome prostoru i dobrim dijelom je čak i to utjecalo i na njegovo postupanje tijekom samoga pohoda. Duše, za razliku od svoga oca, on je uspostavio jako dobre veze s komnenima i on je jedan od e, rijetkih inače križarskih vođa e, o kojima i vrlo važna svjedokinja svega toga e, Ana Komnena, dakle kći cara Aleksija, ima pozitivno mišljenje. Čini se da je da se on njoj čak i fizički prema opisu koji je ostavila njega sviđao i da je bio zapravo interesantan. Dakle, normalni s strane su doista u Europi onoga vremena, u zapadnoj Europi, bili zapravo prototip e, profesionalnog uspješnog ratnika. E, I od tuda je njihova uloga e, bila itekako važna u cijelome pohodu, bez obzira to što su oni zapravo sjedili pone prije svoje ciljeve, i svoje interese. Četiri su glavne križarske viteške vojske krenule prema Jeruzalemu. Glavnu snagu predvodio je Igo od Vermandoa, brat francuskog kralja Filipa II. Ta se pak glavna snaga sastojala od četiri kontingenta. Prvi je bio Igov, drugi je predvodio Gottfried od Bujona, vojvoda Donje Lorene. Treći kontingent predvodila su njegova braća Eustas i Baldwin četvrti njegov rođak koji se zvao Baldwin od Leburga. Drugu silu predvodio je Raimond od Tuluza, vjerojatno najmoćniji i najbogatiji vođa prvog križarskog pohoda. S njime je bio i Ademar od Lepuja, kojeg je Urban II odredio za svog legata na pohodu. Raimondove snage došle su u Carigrad 27. travnja 1997. Treću križarsku silu predvodio je Robert od Flandrije. S njime su bile viteške trupe koje su vodili Robert od Normandije i Stefan od Bloa. Ova dvojica bili su Normani, rođaci Vilijama Osvajača i njegovog nasljednika Vilijama Rufusa. Četvrta sila bila je najmanja, ali predvodio je najžustri križarski vođa. Njegovo ime je Boemund, sin Roberta Giscarda, koji je skoro svrgnuo Aleksija Komnena s prijestolja. Boemund je vodio malenu, ali sjajno uvježbanu vojsku normanskih vitezova. Te se vojske najviše bojao bizanski car Aleksije Komnen. Steven Ranciman piše. Prošla iskustva naučila su Bizantince da su normani strašni neprijatelji, ambiciozni, lukavi i beskrupulozni. I Boemun se u prošlim kampanjama pokazao da je njihov dostojni vođa. Njegove trupe bile su dobro organizirane, uvježbane i disciplinirane i on je imao njihovo potpuno povjerenje. Kao strateg bio je možda presiguran u sebe i ne uvijek mudar. Kao diplomat bio je suptilan i uvjerljiv, dalekovidan kao političar. Njegova osoba bila je impresivna. Ana Komnena, ga je znala i strastveno mrzila, nije mogla ne priznati njegov šarm i oduševljeno je pisala o njegovom lijepom izgledu. Bio je izuzetno visok i, iako mu je bilo već 40 godina, imao je figuru i ten mladog čovjeka. Imao je široka ramena i uzak struk, čistu kožu i rumene obraze. Šišao je svoju plavu kosu kraće nego što je to bio običaj među zapadnim vitezovima i bio je obrijan. Ana Komnena bila je kćer bizanskog cara Aleksija. Ona je napisala Aleksijadu, povijest vladanja svog oca. U tom je dijelu napisala da je Boemund zao i lažljiv po prirodi. Ana je imala razloga vjerovati u to. Boemund je bio sin Roberta Guiscarda, normanskog viteza koji će utemeljiti normansku državu na jugu Italije. Roditelji su mu dali ime Marko, ali zbog visokog stasa i tjelesne snage dobio je nadimak Boemund po legendarnom divu tog imena. Bojemund je ratovao s ocem i od njega je naučio vojnički i diplomatski posao. Taj dvojac vjerojatno bi razorio vlast bizantskih careva da Roberta nije pokosila groznica na pohodu protiv Bizanta. Bojemund se morao vratiti u Italiju i čekao je deseta godina na prigodu da dođe u blizinu Carigrada. U zimu 1096. na 97. njegova malena skupina normanskih vitezova došla je u Bizant. Sada je bizantski car u svom glavnom gradu imao oko 4000 zapadnih vitezova i oko 20.000 teško naoružanih zapadnih pješaka. To za njega nije bila najsretnija situacija. Doista je za cara to e, bio problem i onaj poziv koji još ranije uputio za pomoć e, je morao biti tekako e, promišljen i mora je car biti svjestan svih problema koji su mogli nastati ili koji su čak u nekim momentima i morali nastati kada se pojavi E, grupa dobro naoružanih profesionalnih ratnika e, sa zapada, bez obzira e, na to što su njihovi ciljevi bili u tome trenutku mogli biti suprotni. Znači, samo kretanje tih profesionalnih ratnika je išlo u dva temeljna smjera. Dakle, jedan smjer je išao poranjem, to je područje, recimo to tako, koje je pokrivao Gottfried Bujonski i on je tu bio vođa toga smjera i da kako e, mnogo istaknuti čak, e, barem što se tiče financijske strane pohoda, i bio jedan od e, najvažnijih i najbogatijih francuskih velikaša, dakle e, južnofranskih velikaša, Raimund ili Raimund IV. E, Tuluski, koji je doista iz vlastitoga džepa, a jasno koristeći usluge brojnih vazala, mogao sabrati znatnu vojsku. Ta vojska se kretala čak i hrvatskim, današnjim hrvatskim krajevima. Zapisi koji su ostali iz e, toga E, vremena, dakle kroničara e, koji su onda naknadno opisivali cijeli taj e, pohod, sasvim jasno oslikavaju i određenu nesigurnost, strah, pa čak i zazor tih putnika poneprije, dakle, s južnofranskih prostora kada su prolazili dalmatinskim zaleđem i to u ipak već jesenje vrijeme kada su i drugačiji klimatski uvjeti Kada su dakle ušli u slavensku zemlju, pretrpjeli su na putu mnogo jada, najviše zbog tadašnje zime. Slavenska je naime zemlja pusta, neprohodna i brdovita, gdje za tri sedmice nismo vidjeli ni zvjeradi ni ptica. Stanovnici toga kraja tako su divlji i surovi da nisu htjeli ni trgovati s nama, niti biti nam vodiči, nego bježeći iz svojih sela i utvrda Klali su poput stoke slabe starice i nemoćne siromahe koji su zbog nemoći išli daleko za našom vojskom, kao da su im oni nadjeli mnogo štete. A nije bilo lako našim vojnicima pod oružjem progoniti preko strmih gora i gustih šuma nenaoružane razbojnike koji su poznavali kraj, već su ih stalno suzbijali te nisu mogli da se bore, niti im je bilo moguće biti bez borbe. ono što je bilo karakteristično jest da su e, osjetili kako e, ih e, lokalno stanovništvo izbjegava, što i nije zapravo čudno kada se pojavi tako velika skupina dobro naoružanih ratnika a vi ne znate što oni točno smjeraju, odnosno niste sasvim, sasvim sigurni i treba imati na umu da je to ipak bilo vrijeme kada je samo Hrvatsko kraljevstvo bilo u e, stanovitoj e, krizi, dakle traje može se reći zapravo ratno stanje, građanski rat, promjena dinastije, tako da je njima i samim križarima e, olaknulo kada su došli na, na, carsko, na carsko područje i zapravo i ova druga skupina koja je išla sa sjevera preko Ugarske se koristila klasičnim starim rimskim putovima koji su onda vodili također jednim dijelom preko Eh, hrvatskoga prostora, dakle preko današnje istočne Slavonije i Srijema. Dakle, Bizant je bio spreman eh, na sve to. Eh, oni su se u konačnici uspjeli okupiti kod Carigrada. Dakle, ono na čemu je car inzistirao bio je spreman jasno pružiti potpunu logističku potporu i financijsku potporu i e, naružanje staviti na raspolaganje, ali ono što je izistirao je bilo da križarski vođe moraju njemu direktno položiti vazalsku prisegu. Tu se vidi i kako su Bizantinci koji zapravo nisu poznavali to načelo i taj princip vazalske e, ovisnosti, vazalske e, prisege, bili spremni to iskoristiti u e, svoje svrhe i zapravo to je već vrijeme kada i mnogi odnosi koji se mogu pod navodnicima opisati kao feudalni počinju prodirati u bizansko društvo. Zapravo ta interakcija između zapada, odnosno toga zapada koji su dovoljili sa sobom križari i samoga bizanskoga društva je dobrim dijelom utjecalo na transformaciju koja je ono prolazili. Dakle, svi križarski vođe su se morali obvezati na lojalnost, na osobnu odanost e, caru kao svome senjeru, Bizanski car Aleksije zatražio od pape pomoć za svoje carstvo. Papa se odazvao pozivu i pozvao na križarski pohod za oslobođenje Jeruzalema. Savezništvo Bizanta i Zapada činilo se ne samo mogućim, već i neizbježnim. Ali kada je križarska vojska došla do Carigrada, to je savezništvo bilo na itekakvoj kušnji. Odnos križara i ljudi u Bizantu ovako opisuje John Julius Norvić u svojoj kratkoj povijesti Bizanta. Za francuskog seljaka ili burgera maloga srednjovjekovnog njemačkoga grada, prvi prizor najbogatijeg i najluksuznijega grada na svijetu, njegovih ekstravagantno odjevenih plemića s njihovim pratnjama robova i eunuha, od njegovih velikih dama s licima sjajnim od sakline koje su nošene na zlatom optočenim nosiljkama, morao se u istom trenutku činiti i nevjerojatnim i duboko šokantnim. Vjerske službe na kojima su bili činile su im se nepoznatim, neshvatljivim i duboko heretičkim. Bizantinci ništa toplije nisu mislili o križarima. Strane vojske nikada nisu dobrodošle, a ovi barbari lošeg ponašanja činili su se gorima od drugih. Oni su pustošili njihove zemlje, napastovali njihove žene, pljačkali sela i gradove. Možda su bili kršćanska subraća, ali vjerojatno je postojao određeni broj carevih podanika koji se nadao da će Saraceni biti uspješni u bitkama do kojih treba doći. Križari su ipak otišli iz Carigrada i prebacili se u Malu Aziju. Caru Aleksiju je laknulo. Nakon zauzeća Nike činilo se da sve ide po planu. Stefan od Bloa svojoj supruzi napisao je da očekuje da će doći do Jeruzalema za pet tjedana, osim ako ne zapne kod Antiohije. Samo je jedna strana imala razloge za strahovanje, Turci i Arapi. Oni su kod Nikeje upoznali novu europsku vojsku, teško oklopljene pješake i vitezove koji nisu uspjeli pobijediti u bici na otvorenom polju. Nalet križarske vojske oni neće moći zaustaviti, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nije bilo otpora što se toga tiče jer su eh, jedni i drugi trebali jedni druge. Dakle, i u tome smislu eh, je Aleks je dobro prošao i to se već vidjelo u prvoj situaciji, dakle kada su križari eh, osvojili Nikeju. Oni su je predali Bizanskome, caru i to je može se reći bio prvi, ali zapravo i posljednji primjer dobroga funkcioniranja bizanskog političkog vodstva i križarskog vodstva. To križarsko vodstvo, budući da nije bilo okrunjene eh, glave, je e, u tome političkome smislu zapravo bilo razjedinjeno e, i neprestano su trajale borbe među utjecanim velikašima, dakle i Raymond Tuluski, jasno i Gottfried Bujunski, i Bojmund Tarenski. Bilo je niz tih utjecajnih bogatih velikaša da ne obravim sad sve e, tako dalje, koji su se borili za, za utjecaj i koji su željeli sebe predstaviti zapravo kao vođe cijeloga pohoda. Međutim, onaj koji jest imao duhovno vodstvo i koje onda to duhovno vodstvo e, mogao pretočiti u praktičnom smislu, barem formalno, e, je bio kardinal e, Ademar Pujski, dakle, koji je dobio zapravo direktni placet od pape kao vođa cijeloga križarskog pohoda. Dakle, niz tih elemenata treba uzeti u obzir kada se prosuđuje zašto je pohod tako tekao kako je e, tekao i s obzirom na to treba također i to istaknuti da su e, križari odlazili na vrlo nesigurno područje. Jedina stvar koja im je išla e, na ruku jest i što je sam muslimanski svijet bio razjedinjen. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o prvom križarskom pohodu. Današnju emisiju za vas su pripremili Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.